sude lalei ha prepeitae hugiae nuusei didascaliae, presbutas ne falius einai, sem nus, soofronas, hugiae nuntas tae pistei, tae agapei, tae hupomonei, presbutidas hos autos en catastemati hiero prepeis, me diabolus, mede oinoe poloe dedullo menas, calodidas calus, hina sophronis dosin tas neas philandrus einai, philotechnus, sophronas, hagnas, oikurgus, agathas, hupotassomenas tois idiois andrasin, hina me ho logos tu theu blasphemetai. Tus neoterus hos autos paracalei sophronein peri panta se auton parechomenos typon calon ergon, entei ei didascalia absorien, sem logon hugie a catagnoston, hina hoc sed nantias entrapei, me den echon legein peri hemon faulon. Duulus idiois despotais hupotasses thai en pasin, evarestus einei, me antilegontas me nos fis alla pasan pistin en de agathen hina ten didascalian ten tu soteros hemon theu cosmosin en pasin Epifane gar he haris tu theu soterios pasin anthropois paideus a hemas hina arne ten asebeian kai tas kosmikas epithumias so phronos kai dikaios kai eusebos as entoi nun aioni pros de homeno ten makarian elpida kai epiphaneian tes doxes tu megalu theu kai soteros hemon iesu christou hos edoken heauton hyper hemon hina lutros et ai hemas apo pases anomias kai catharis he autoi laon periusion, iusion ten kalon ergon tauta lalei kai parakalei kai elenche meta pases epitages me dei su perifroneito